...25 Eylül 2016... ...saatlerden 21 bir pazar akşamı daha... E, Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik serüveninin izini sürdüğümüz Zamanlar Değişirken programıyla bir kez daha karşınızdayız. 48. hafta bu hafta 48. programımızı yapıyoruz. Merhaba ben Altuğ Güzeldere. Merhaba ben de Güven Güzeldere. Eh, arkadaşımız ve program ortağımız Mahir bu üçüncü hafta oluyor üst üste. Ee, bizle değil şu anda ama bir müddet sonra aramıza dönecek. Dolayısıyla eh, Bob Dylan'ın aramızdaki en büyük uzmanı olan Mahir bir şekilde programlarımızı e, yapıyoruz şu anda. Geçen haftaki programımızda birkaç da coverla beraber e, Bob Dylan'ın e, Blonde, Blonde on Blonde isimli albümünü çalmaya başladık. E, bu Bob Dylan'ın önemli üçleme sayılan üç albümünden yani Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited London Blonde Bob Dylan'ın 1960'lı yılların ortasında yaptığı, belki de müziğinin zirvesine çıktığı çok önemli 3 albüm. Bu 3 üç albümün üçüncüsündeyiz. E, albümün yayınlanma tarihi 16 Mayıs 1966 idi. Ah, çok zaman geçmiş, 50 yılı geçmiş aradan. E, bu albümden de 3 parça çaldık geçen hafta. Rainy Day Woman, Pledging My Time, Visions of Johanna daha doğrusu Johanna şimdi albümü çalmaya devam ediyoruz. Evet, One and One bu 7. stüdyo albümünün sahiden tam e, 50. yılı e, Bob Dylan'ın e, plakları arasında en önemlisi olarak e, pek çok müzisyen, müzik eleştirmeni tarafından e, tanımlanıyor. E, ayrıca bir özelliği e, e, rock albümleri için de bir yenilik getiren bir özellik e, iki plaktan oluşan bir albüm olması. E, biz ancak birinci yüzün ilk üç şarkısını çalabilmiştik. Bu akşam birkaç şarkıyla ve beğendiğimiz birkaç ile devam edeceğiz. E, geçen hafta bahsetmiştik. Altın söylediği gibi birkaç haftadır Mahir Ilgaz yok e, yurt dışında olduğu için e, ara sıra bir sürpriz yapıp e, programa katılabilir. Fakat hem Mahir'in hem benim aynı zamanda telefonla bağlanmamız teknik açıdan mümkün olmuyor. Dolayısıyla e, bazı programlarda Altu ile Mahir'i bazılarındaysa şimdi olduğu gibi Altu ile beni dinliyor olacaksınız. Ee, belki şimdi lafı daha fazla uzatmadan e, geçen haftada bir hayli e, uzattık çünkü e, One and One albümünün birinci planın A yüzündeki son şarkı yani dördüncü şarkıyla bir giriş yapalım. One of us must know sooner or later. treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friend and smile, I thought that it was well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. Your scarf, it kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me. But you said you knew me, and I believed you did. When you whispered in my ear, and asked me if I was leaving with you or her. I didn't realize just what I did hear. I didn't realize how young you were. you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see when it started snowing this was all that I heard. I couldn't see where we were going, but you said you knew, and I took your word. And then you told me later as I apologized that you were just kidding me? You weren't really from the farm. And I told you as you crawled out my eyes that I never really meant to do you any harm. just did what you're supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. Bob Dylan'dan dinledik. Sooner or Later One of, One of Us Must Know. Ee, bu şarkı e, bitmiş tükenmiş bir aşk ilişkisini anlatıyor. Ee, bu aslında Bob Dylan'ın şarkılarında oldukça sık dönülen bir tema. Ee, insan e, merak etmeden duramıyor tabii sürekli bitmiş tükenmiş bir takım ilişkileri anlatıyorsa acaba ıı, sürekli bitip tükenen bir takım ilişkiler içinde miydi diye. E, kimi yorumcular bu şarkıda e, üstü örtük olarak refere edilen kişinin John Baez olduğunu öngörüyorlar. Tabii ki çoğunlukla olduğu gibi bir netlik, belirlilik yok. E, John Baez 1965 yılında Bob Dylan'ın yapmış olduğu bir İngiltere tur turnesine onunla beraber çıkıyor. Ee, daha önceki yıl yıllarda veya yılda e, Bob Dylan daha az bilinirken John Baez sürekli onu sahneye çağırıp işte çok özel bir konuğum var. Şimdi o da size bir, bir şarkı söyleyecek derken e, tahminen konuşmamalarına karşın bunu aynısını Bob Dylan'dan bekliyor. Fakat Bob Dylan 65 yılında İngiltere'de yaptığı turda e, John Baez biz bir, bir turun bir noktasına kadar onunla geçse de bir kere bile sahneye çağırmıyor. Çok kendisine ne karşı aldırmaz bir tavır sergiliyor filan ve başka bir takım ilişkilerinde araya girdiği ortaya çıkınca John Baez bırakıp gidiyor ve tatsız bir şekilde ayrı, ayrılıyorlar. E, bir yorum e, John Baez'le ilgili olabileceği. Bob Dylan bu şarkıyı e, son haline getirene kadar 19 defa kaydetmiş. Ve ancak 19. E, denemede tam istediği sesi yakalayabilmiş. E, ama şarkı Bob Dylan'ın kendisinde sevdiği şarkılardan 1961'de Can Vener'le bir röportaj yaparken bu, bu benim en sevdiğim şarkılardan bir tanesi e, demiş. E, şarkıda duymuşsunuzdur. Al Cooper'ın yine e, Ork'ta e, çok güzel bir katkısı var. O da ilginç çünkü Al Cooper diyor ki sonradan ben bu e, şarkının kaydı için yapılacak e, stüdyo organizasyonunda yoktum aslında. Fakat bir uğrayayım dedim ne oluyor diye derken kendimi orkçalar halde buldum. İyi ki de öyle olmuş çünkü e, güzel bir katkı olmuş. Bu şarkı 14 e, Şubat 1966 tarihinde e, bir 45'lik olarak yayınlanmış. Queen Jane Approximately bir tarafta, öbür tarafta da Sooner or Later One of Us Must Know. Bu şarkıyla ilgili... Evet, ben de küçük bir detay ekleyeyim aslında Altın'ın dediği gibi e, Queen Jane Approximately ile e, arkalı önlü 45'lik olarak yayınlanıyor. E, pek çok başka ülkede de yayınlanıyor bu e, 45'likler, bu single. Fakat Hollanda'da ve İsveç'te e, yayınlanan e, 45'liklerde nedenini e, nedeni bilinmeyen bir şekilde e, ters çevrilmiş vaziyette. Yani Queen Jane Approximately A yüzünde, Boniface Masno B yüzünde. Bu bilgiyi de bu tür e, küçük detaylar da dahil olmak üzere pek çok bilgi e, içeren ve bizim de sıkça kullandığımız referans kitaplarından Bob Dylan The Story Behind Every Track All The Songs Philip Margot'in ve John michel Keston'un e, kitabından aldık. Sık sık e, yararlanıyoruz. Tuğla gibi kitap diye atıfta bulunduğumuz kitapta bu. Dylan severlere aslında önerilebilecek bir kitap fakat tuğla gibi değil. E, işte en azından e, dört tuğla falan yan yana koyarsınız. Öyle tuğlalar bir e, kitap. E, şimdi bu şarkının One of Us Astino Sooner or Later'ın bir de cover'ını çalmak istedik. İngiliz müzisyen Bob Dylan'dan birkaç kuşak daha genç ee, Michael James Hucknall, e, Nick Hucknall diye biliniyor. Rhythm and Blues ve Soul şarkıcısı. E, soul şarkıları söyleyen e, siyah tenli müzisyenlere bir kontrast olarak e, mavi gözlü beyaz tenli insanların söylediği e, soul'a blue eyed soul müziği de deniyor. Mavi gözlü soul. Nick Hucknall da bu tarzın temsilcilerinden bir tanesi. Şimdi bir de Haknal'dan e, dinleyelim. E, Amnesty International'ın 50. yılı için özel olarak basılmış Bob Dylan şarkılarından oluşan Chimes of Freedom isimli albümde e, yer alan yorum One of Us Must Know Sooner or Later. treat you so bad. You shouldn't take it so personal. I didn't mean to make you so sad. You just happened to be there, that's all. When I saw you say goodbye to your friends and smile, I thought it was that well understood that you'd be coming back in a little while. I didn't know that you were saying goodbye for good. supposed to do. Sooner or later, one of us must know that I really did try to get close to you. I couldn't see what you could show me. the scarf that kept your mouth well hid. I couldn't see how you could know me, but you said you knew me, and I believed you did. And when you whispered asked me if I was living with you or her. I didn't realize just what I could hear. I didn't realize how young. couldn't see when it started snowing. Your voice was all that I heard. I couldn't see where we were going, but you said you took your word. And then you told me later, as I apologized, that you were just kidding me, you weren't really from the farm. And I told you as you clawed out my eyes that I never really meant to do you Simply Red grubunun eski solisti Mick Hacknell'dan dinledik. Sooner or Later One of Us Must Know. E, Bob Dylan'ın Blonde on Blonde albümünde e, yer alan şarkılardan bir tanesine yapılmış güzel bir cover'dı. E, bir sonraki şarkımız I Want You olacak. Bir yandan da 1960'ların ortasında hem Bob Dylan ne yapıyordu, nasıl bir insandı, neler düşünüyordu, nasıl eserlerini yaratıyordu ona bakmaya çalışıyoruz. Bir yandan da Amerika nasıl bir yerdi e, ona bakmaya çalışıyoruz. Çünkü e, şimdiye kadarki programlarımızda anlatmaya çalıştığımız gibi e, Bob Dylan her ne kadar 1941'de de olsa yani tam bir baby boomer kendisi 1950'lerin soğuk savaş paranoyasının içinde büyüyor. Kendisi Chronicles adlı anılarında diyor ki biz ilkokuldayken e, Ruslar bomba atmaya başlayacak olursa kasabamıza hemen sıraların altına nasıl kaçacağımızı anlatırlardı ve bunun pratiğini yaptırırlardı okulda böyle bir gençlikten derken 1960'ların ortasında e, vatandaşlık e, hakları hareketleri, siyahlara e, eşitlik, özgürlük, e, e, serbest konuşma e, talepleri bu toplumsal olayların ortasında hem onlardan etkileniyor, e, 60'ların daha başında hatta bu bu hareketlerin sesi de oluyor bir kısa bir süre için hem etkileniyor hem de etkiliyor bu hareketleri. Fakat demin bahsini ettiğimiz üç albümle elektrikli gitarlar, elektrikli enstrümanlar kullanmaya başlıyor. folk hayranlarını hayal kırıklığına uğratmaktan da bir an tereddüt etmiyor, endişe etmiyor aslında çok. bir, röportajda biri söyle diyor Bob Dylan başkalarının ne düşündüğünü, hissettiğini filan çok fazla kafasına takan bir kişi değildi diye e, işte 60'ların bu çalkantılı ortamında bir yandan e, Bob Dylan'ın kendi içinde e, içinden tepen şeyleri, talepleri, iç yerinde duramayan hali, bir yandan Amerika'nın hali ki Amerika'nın halinden bahsederken o günlerden şunları söylememiz lazım. E, Temmuz 1965'te Amerika'nın Kuzey Vietnam'a yollamış olduğu askerlerinin sayısı 100 bine varıyor. Yıl sonunda e, bu sayı ikiye katlıyor, 200 bin oluyor. Takip eden yılda bir daha katlanıp 400 bine ulaşıyor. Bu, bu bugün için bayağı inanılmaz bir rakam bu. E, ve de 1965 ee, yılı içinde ilk defa ilk bininci askerini kaybetmiş oluyor Amerika derken e, takip eden 4 yılda da bu 40 katına çıkıyor bu rakam. E, o yüzden de e, Amerika içinde de büyük protesto hareketleri oluyor. E, Bob Dylan'ın arkasını dönmüş olduğu desek yanlış olmaz herhalde. Folkçular bu arada protesto hareketlerine devam ediyorlar. E, ee, 25 bin kişinin katıldığı bir anti-Vietnam e, gösterisinde Phil Ox Love Me I'm a Liberal şarkısını söylüyor ve e, büyük destek alıyor insanlardan ama Bob Dylan orada değil. Bob Dylan çok daha kişisel bir alanı e, keşfetmeye çalışıyor aslında. Karanlık bir ala, alanda e, el yordamı ile ilerliyor. Pek de gidilmemiş bir yere doğru gidiyor ama bunu e, çok fazla tek başına yapıyor. Evet, e, şimdi geldik e, albümün e, birinci plan A yüzündeki şarkıları çaldıktan sonra birinci plan B yüzüne B yüzündeki ilk şarkı I Want You. E, Blonde on Blonde albümünde e, en e, beğenilen ya da tarih, müzik tarihi içinde e, en çok yer etmiş şarkılar hangileri diye sorarsanız e, I Want You bunların içindeki birkaç şarkı arasına herhalde girer. Aynı yüzün son şarkısı e, herhalde haftaya yer veriyor olacağız. Just Like a Woman'ı e, da saymadan geçmeyelim. Ee, I want you, e, you üç kez e, baştan sona kaydettikten sonra ancak üçüncüsünde e, istediğine ulaştığını düşünüyor Bob Dylan ve e, albüme girecek kayıt bu üçüncü kayıt oluyor. E, albüm yayınlanmadan kısa bir süre önce de yine bir küçük single olarak arka tarafında da İngiltere'de verdiği bir konserdeki bir canlı e, icradan Just Like Tom Tom's Blues e, şarkısının e, yer aldığı bir plak halinde çıkıyor. Just Like Tom Tom's Blues'u e, geçtiğimiz haftalarda çalmıştık. bir sürü ilginç detay var I Want You üstüne. Bob Dylan'ın en çok coverlanmış şarkıları arasında da yer alıyor olabilir. yani birbirinden çok farklı Dave Burton'dan e, Steve Gibbons'a, Cyril Neville'den Cher'e kadar, The Hollies'e kadar e, pek çok değişik ülke müzisyenlerince de e, yani Brezilyalı müzisyenlerce, Belçikalı, Hollandalı, İzlandalı müzisyenlerce de e, yorumları yapılmış bir parça. Belki bir özel e program gerekiyor olabilir. I want you ve I want you coverları üstüne. Ee, bugün biz yalnızca tek bir coverını çalıp geçeceğiz ancak o kadar vaktimiz var. Fakat belki şarkıyı çalmadan önce alt üzerinde eklemek isteyeceğim bir şeyler var. E, sözü sana bırakayım. Ee, yok bu şarkının da yine 10 e, Haziran 1966'da e, bir 45'lik olarak yayınlanmış olduğunu ben de ekleyeyim. 45'liğin ee, bir tarafında Just Like Tom Thumbs Blues var. Öbür tarafta da I Want You yer almış. Ee, bu, bu da Blondon Blond'dan çıkan 3. 45'lik oluyor. Ee, şimdi o zaman Bob Dylan'dan dinleyelim. I Want You. take your size. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me And there's nothing she doesn't see She knows where I'd like to be But it doesn't matter I want you I want you Yes, I want you So bad Honey, I want you Now your dancing child with his Chinese suit He spoke to me, I took his flute No, I wasn't but cute to him was I. But I did it because he lied, because he took you for a ride, I, uh, because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Dylan'dan dinledik. I Want You. E, Blonde and Blonde albümünü çalmaktayız bu akşam. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Programı canlı yayında altı e, Altu Güzeldere stüdyoda ben Güven Güzeldere telefon bağlantısıyla Cambridge Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıyoruz. Program ortağımız arkadaşımız Mahir Ilgaz e, bu akşam yok One and One 7. stüdyo albümü tam 50 sene önce çıkmış. E, ee, 1966 senesinde ve Altun program başında anlattığı gibi Bringing It All Back Home Highway 61 Revisited One and One'dan oluşan e, 1965-66 arasında çıkmış 3 albümlük e, bir e, yeni bir seda e, ortaya koyuyor. E, Bob Dylan'ın ilk kez e, elektrikli çalgıları kullanmaya başladığı ve giderek e, burada zirveye çıktığı bir e, güçlü Blond'dan Blond'a bu zirvenin e, herhalde e, en tepesindeki nokta diyebiliriz. E, I Want You şarkısının sözleriyle ilgili bir küçük detay. E, mesela e, şarkının içinde e, bir hayli e, Rolling Stones şarkısı var. E, bir yerde Now your dancing child with his Chinese suit. He spoke to me, I took his flute diye bir e, atıf geçiyor. Burada e, böyle e, Çin'de yapılmış bir takım elbise giyen e, Rolling Stones'dan Brian Jones e, Brian Jones'a bir atıf olduğunu söyleniyor. Birkaç süre şey sonra da e, because time was on his side diyor Dylan. E, bu da yine ünlü Rolling Stones şarkılarından Time is on my side' e, küçük e, referans noktası. E, bahsettik daha önce de I Want You çok e, yorumu yapılmış olan bir şarkı. Belki bu yorumlardan e, derleme özel başka bir program e, yapmak gerekebilir, iyi olabilir bizim seçtiğimiz yorum e, bu programı hem de bir anlamda bir Amerikana programı olarak sunmaya çalıştığımız için e, Amerikana'nın e, özellikle mavi yakalı çalışan sınıfın kahramanı haline gelmiş çok önemli bir temsilcisi Bruce Springsteen'in yorumuna yer vereceğiz. Bruce Springsteen Bob Dylan'dan birkaç yaş daha 1949 doğumlu e, bir rock müzisyeni ama aslında kendine özgü bir e, alt kategoride yer alıyor. Ana vatan e, denebilir. Heartland Rock diye biliniyor. İçinde folk müziği öğeleri de var. E, e rock rock'ı, root rock diye de e, bazen anılıyor. E, New Jersey doğumlu ve e, Jersey sahili edası e, denilen bir tarzın da aslında temsilcisi haline gelmiş vaziyette. E, çok başarılı bir müzisyen Bruce Springsteen. iki tane Golden Globe ödülü var, bir akademi ödülü var. E, Grammy ödüllerini 20 kez kazanmış vaziyette. E, Rock and Roll Hall of Fame'e ve Songwriters Hall of Fame'e seçilmiş e, vaziyette. E, Amerikana e, tarzı içinde sahiden e, belki yaşayan en önemli isim e, bile denebilir. Bob Dylan e, şarkılarının da küçük yaşından beri izleyicisi Springsteen. Şimdi Bruce Springsteen'in yorumuyla dinleyelim I Want You. circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't. sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. Your cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. It ain't that way, I wasn't born to lose you. I want you, oh, I want you. so bad. Honey, I want you. Oh, I want you. I want you, baby, so bad. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep and saviors who lie fast asleep will wait for you and I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask them to open up the gate for you. Bruce Springsteen dinledik. Ee, Bob Dylan şarkısı I Want You. Şarkının başında ufak bir teknik hata oldu. Ee, ve orada bir sonraki Bob Dylan şarkısı çalmaya başlandı derken e, bunu fark edip gerisin geri Bruce Springsteen yorumuna döndük. Özür dileriz bu teknik hata için. Bir sonraki şarkımız Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Ee, çok ilginç bir şarkı. Ee, bir, yan, bir yanıyla şarkı 1960'ların ortasındaki Bob Dylan'ın şarkı yazma e, tekniğinin e, bir adeta örneği gibi. Ee, atıf yaptığım bir kitap diyor ki e, ya Beat Generation'ın, Beat kuşağının yazarlarının etkisiyle de yazılmış bir şarkı. Ee, aynı zamanda ya bir e, saçmalık başyapıtı ya da belki psikodelik maddelerin e, katkısının belirtisi e, o kadarını bilemiyoruz ama e, zamanlar ve yerler içinde ileri geri zıplıyor. Shakespeare'den bahsediyor. Shakespeare e, sivri ayakkabıları ve e, üstündeki çanları ile beraber bir Fransız kızla konuşuyordu. O da diyordu ki e, ben Bob Dylan'ı iyi tanırım filan diye böyle bir yarı e, hayal ortamında e, geçen bir şarkı. Bu 1960'ların ortasında dediğim gibi e, Bob Dylan'ın çok sık yaptığı bir şey. E, bu şarkılarda Bob Dylan aslında sürekli olarak bir takım e, gerçekten var olan, yaşayan veya yaşamış hatta kurgusal insanlara ve yerlere atıf yapıyor. Yani işte 61 numaralı otoyol diyor, e, işte mobil diyor, mobil bir şeyin adı, kentin adı. E, işte e, insanlara atıf yapıyor. Orada diyor ki değişik şarkılarda tabii Karın Deşen, Jack veya Vaftizci John, Galileo, Delilah, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, T.S. Eliot, Kazanova, Einstein, e, Notre Dame'ın kamburu e, aklınıza ne gelirse e, böyle bir insanlar gerçek ve kurmaca insanlar geçiti geçiyor gözümüzün önünden. bu, bu çok ilginç çünkü e, Bob Dylan 60'lı yılların başındaki bu topical şarkı denilen e, gerçek olaylardan bahseden e, o zamanlar işte Bob Dylan'da diğer folkçular da e, gazetelerin üçüncü sayfalarını tarıyorlar sürekli ki ilginç bir olay bulup onun hakkında şarkı yapalım diye. Gerçek olaylardan bahseden şarkılardan sonra gerçek kişilerden bahseden ama bunları bambaşka bir şekilde adeta başa çevirip anlatan bir e, şarkı yazım tekniği geliştiriyor Bob Dylan. E, bu demin bahsettiğimiz sosyal içerikli şarkılardaki amaç şarkıyı gerçek dünyadaki olaylara bağlamak. E, ama e, Bob Dylan'ın burada yaptığı e, ya işte gerçek olmayan bir dünyayı gerçekmiş gibi göstermek ya gerçek dünyayı gerçek değilmiş gibi göstermek adeta ee, e, tarihin Bob Dylan'ın ellerinde bir fantazmagorya olarak yeniden kalıba döküldüğü bir e, ilginç şarkılar dizisi. E, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again'de bunlardan bir tanesi. Şimdi bu şarkıyı dinleyelim. circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama. Can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells. Speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message to find out if she's talked. But the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met. And he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shocked. But me expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh, Mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, is this really the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Now the tea preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him then I whispered, said, Not even you can hide You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh, Mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Ah, the Rain Man gave me two cures. Then he said, jump right in. The one was Texas medicine, the other was just railroad gin. And like a fool, I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Ah, oh, mama can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. when Ruthie says, come see her in a honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free neath her Panamanian moon. And I say, oh, come on now. You know, you know about my debutante. And she says, your debutante just knows what you need. But I know what you want. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Ah, the bricks lay on Grand Street where the neon madmen climb. They all fall there so perfectly. It all seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. Ah, mama. Is this really the end? To be stuck here inside a mobile with the Memphis blues again. Bob Dylan'dan dinledik. Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Ee, Bob Dylan'ın 16 Mayıs 1966 tarihinde yayınlanmış olan Blonde on Blonde albümünü dinlemeyi sürdürüyoruz. Ee, bu albümün ve bu dönemin Bob Dylan'ın e, müzikal hayatındaki önemine binaen e, elimizi biraz şey yapmıyoruz, sıkı tutmuyoruz, acele etmiyoruz. E, şey tadına vararak dinlemek istiyoruz. O yüzden de e, program başına dinlediğimiz parça daha az ama e, o dönemin içine bu sayede e, bakmaya çalışıyoruz. E, çaldığımız parçayı e, Bob Dylan 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan e, gecede kaydetmiş ve de e, tam 20 defa e, yeniden çalmışlar parçayı e, şey yapana kadar e, varılan sonuçtan memnun olunana kadar bu da gece 10'da başlayıp sabah 7'de biten bir e, plak e, kayıt şeysi seansı anlamına gelmiş ve de bütün bir gece sadece bu şarkıyı e, çalmaya çalışmışlar. Dylan da sürekli şarkı üstünde e, bir takım modifikasyonlar yapmış, parçanın yapısını değiştirmiş ve sonunda 20.de mutlu sona ulaşılmış. E, evet aslında Bob Dylan'ın pek çok albümündeki pek çok şarkısını özellikle ilk albümlerinden e, konuşurken bahsettik. E, bir kere de çalıp e, kaydedebildiğini hatta üst üste e, peş peşe pek çok şarkıyı birer kere çalarak e, hızla e, geçtiğini düşünürsek e, Blonde and Blonde'daki e, şarkıların pek çoğu için böyle 12 e, defa 20 defa kayıt yapması beğenmemesi kayda değer bir şey. Belki kısmen bunda e, eski e, albümlerinde ilk albümlerinde kendi başına bir akustik gitar ve bazı müzikasıyla e, çalıp söylerken e, burada bir orkestrasyon e, kötü gerekiyor. Elektrikli çalgılar birlikte çalmak zorundalar. Belki bunların getirdiği getirdiği komplikasyon e, kısmen bunu açıklar. E, belki Bob Dylan'ın e, daha titizlenen bir müzisyen haline gelmesi e, bunun nedenlerinden bir tanesidir. E, bunları Mahir tekrar aramıza katıldığında e, bir Bob Dylan uzmanı olarak e, kendisine soralım. E, Blonde and Blonde albümünün e, e, planın e, son iki şarkısı hariç e, ilk altı şarkısını çalmış bulunuyoruz. E, e bugün One of Us Must Know Sooner or Later I Want to ve Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again'i çaldık. E, bu birinci plan son iki şarkısı Leopard Skin, Pillbox Hat ve çok ses getiren parçalardan Just Like a Woman e, gelecek haftaya kaldı. Sonra da e, ikinci plağa geçeceğiz. E, sözü daha fazla uzatmadan e, teşekkürlerle bu programı e, bir pazar akşamı daha kapatmış olalım. Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyılın e, bu akşam programında teknik masada bize Selahattin Çolak e, yardım etti. Teşekkür ediyoruz. Program destekçimiz e, sevgili arkadaşımız Deniz Altınay. Ee, Türkiye hikayelerini anlatıyor. Hayat hakikiye hikayelerinden de e, aşina e, olduğunuz bir isim. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz program desteği için. E, gelecek hafta yeniden bir arada olmak üzere herkese iyi bir hafta diliyoruz.